Kion haroi malcasas? Haroi malcasas ne nur ion pri modai preferoi. Se oni prilumigas ilin chemie, tiam ancau eblas constati kion la homoi mangias cae pri kiom da mono ili disponas. Tion montras nova studajo kiu analisis hazarde ELECTITAIN in hartondajoin el frisistai salonoi. Ciu volas excii pli pri la vivo cutimoi de estulo, tiu pli precise rigardu al dentoi, ostoi au haroi, au, pli bone dirite, subigu ilin al chemia analiso, nome al tiel nomata isotopa prilumigo. Biologiae cae geo elementoi, ciel exemple hidrogeno, carbono, au stroncio, aperas en la natura medio ciel isotopoi. Tio estas diversae spezoi de atomoi, ciui diferenzas unui de la aliai nur per la nombroi de neutrinoi en la atoma kerno, do per ilia masso ili trovigas en la aero, en la aquo, cae en la grundo, cae tiel en iras ancau la nutran ciclon de besto cae homo. La isotopa analiso, inter alie, ebligas el trovi, el ciu regiono au climata zono iu devenas. Iam hodiau tiu metodo estas applicata en la jura medicino, se exemple necessas el trovi la devenon de neconata mortinto. Ancau en la archeologio, la isotopa analiso estas shatata, iam quelcae ostoi malcasas, kie, cae kiel homoi, estis vivintai antau miloi da Tiu metodo tamen ancau taugas por jeti rigardon al vivo stilo de la hodiaua allo giantaro. Giuste tion faris teamo de la universitato de Utao en Usono, nome helpete har provagioi oni esploris la sinnutradon de Usonanoi. Isotopoi nome ancao malcasas, chu iu shatas lardon, cae simile, au chu iu preferas legomon, au per cio, iu generale sin nutras. Tio cele estis analizita la proporzio de isotopoi de carbono cae de nitrogeno. Tiui isotopoi unu flanque liveras rectain indicoin pri consumitai bestai productoi, kiel viando, lacto au ovoi, sed ancaudonas ne rectain indicoin. En la carbon isotopoi montrigas laula autoroi ancau spuroi de la tipai bestai nutrajoi en amassa besto predado. En usono tio estas grand parte maiso, plei multai aliai plantai nutrajoi montras alian isotopan profilon. Ancau tiel eblas distingi viando mangiantoin de vegetaranoi. Por la provajoe, la esploristoi visitis frisistain salonoin en seste quin urboi en la tuta lando, cae en dudecnau i regionoi circao Salt Lake City, por collecti restintain hartondajoin. Ciui estis la portintoi de tiui haroi? tionce tio la esploristoi ne exciis. Fine, ili estis collectintai har restajoin de prescau septcent personoi. La quoto de consumitai bestai productoi, ciui devenas el la besto grassigo per maiso, laula har analiso, estis en la muestro generale suffice alta. Gi situis average ce quindec sep procentoi. La maximuma quoto ec ce septec quin estis consumita granda parto de tio exter la propra domo, en rapid vorai restauratioi. Precipe en suffice mal riciae regionoi, la homoi shaine preferas mal multe costain proteinoin, ciel tion resultigis comparo cun statisticae datumoi. En la loco e circa o Salt Lake City, la contexto cun la soci economia condicioi estis ec montrebla che la preso de la frisistoi. Tie quie estas mangiata e molte da bestai proteinoi, tie ec la hartondo estis plei mal multe costa. Che ne sana sin nutrado cae socia statuso ofte interrilatas, tio ne estas io nova. Pesta proteino hodiao ja estas ma multe costa, cae ciam disponebla, ne nur en usono. Varia, mixita mangiajo, costas pli, legomo ne estas tiel facile disponebla. Cae tio havas consequenzoen por la corpo, en la plei mal ricciai regionoi de Usono, do tie, kie estas mangiata a parte multe da viando, vivas plei multai tropezai cae grascorpai homoi.